Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Salatu wassalam wa rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Iz musalahu hadisa, hadiske terminologije, došli smo do velikog poglavlja celine koja govori o, o haberu mardudu odbijenom, odbačenom, hadisu odnosno o razozima odbacivanja hadisa odnosno o vrstama slabih hadisa <clears throat> znači riječ je o hadisu u kojem u kojem je znači nedostaje jedan od šartova prihvata uh, jedan od šartova hadisa koji se prihvata uh, kako smo već dosta spomenuli, definiciju vjerodostojnog hadisa, ako se sjećate, definicija vjerodostojnog hadisa je da hadis ima pet šartova da bi bio vjerodostojan. Rekli smo da se spušta sa vjerodostojnog hadisa na stepen dobrog hadisa, kada se e, narušava kada se narušava dabturvat jedan od šartova unutar šartova odnosno pouzdanost ravije kada je na nižem stepenu, onda se spušta na stepen dobrog hadisa, a sad, znači, nakon vjerodostojnih dobrog hadisa došli smo do cijeline koja govori o hadisu koji se ne prihvata, koji se odbacuje, odnosno vrstama slabog hadisa. U globalu, slabi hadis biva, biva slab zbog jedne od dvije stvari. Prva je uh, saktu fil isnad, odnosno uh, da nedostaje jedan ili više ravija u lancu prenosilaca, to je jedna vrsta slabosti, a druga vrsta slabosti je ta'nu fil ravi, a to je slabost ravije. Znači, to su dva osnovna razloga zbog koji hadis uh, biva daif. Iz ovog dvoga proizilaze mnoštvo raznoraznih uh, hadisa, vrsta hadisa koji su na stepenu slabog odbačenog hadisa. Spomenućemo te vrste, prijećemo taj sad ovaj uvodni dio, pa ćemo onda pojedinačno nakon toga pojedinačno spominjati znači, vrste hadisa i pojašnjavati njihovo značenje, navoditi njihove primjere uz Allahovu pomoć. Već sam dosad govorio, znači da je najopsežnije polje i poglavlje u govoru Mustalahul Hadisa u stvari je slabi hadis, hadis daif. I da je on najširi, najveć, najveći poglavlje uh, u ovoj tematici uopšte. Zbog mnoštva, slabih hadisa, vrsta, uh, mnoštva vrsta slabih hadisa. Uh, na arapskom jeziku slabi hadis se naziva daif, što, uh, u arapskom jeziku to znači didul qavi, suprotno jakom. A ovdje se e, pod daif, iako u arapskom jeziku može naći e, da, da je nešto slabo i fizički i u prenesenom značenju, ovdje kod nas u vezano za hadise misli u prenesenom značenju. Slabost u prenesenom značenju, a ne u fizičkom. Definicija slabog hadisa, hadis daif, definicija slabog hadisa, ima mnogi učenjaci navode definicije, pa neke definicije su... E, vazda im nešto nedostaje ili, ili je gajru manijan ili gajru džamijan. Kad kažem gajru manijan, znači preopse, preopširna definicija pa pod nju potpada i ono što ne treba uču, uči ili gajru džamijan da ne obuhvata sve vrste na osnovu te definicije. Uglavnom, jedna od, od najbližih, najispranijih definicija slabog hadisa je, kaže, malem, eh, malem je, eh, je, juđma šurutu sahihi evil hasenu znači slabi hadis je onaj koji ne ispunjava šartove vjerodostojnog ili dobrog hadisa. Znači sve ostalo je mimo toga su slabi hadis. Znači slabi hadis je svaki hadis koji ne ispunjava šartove vjerodostojnog ili dobrog hadisa a spomenuli smo do sad, znači da šartovi vjerodostojnog hadisa su pet, šartovi e, s, e, dobrog hadisa su samo jedan od šartova vjerodostojnog ima određenu, određenu slabost, a to je dapto ravi, dapto rovat, a to je pouzdanost ravije na nižem stepenu. Pouzdanost ravije se odnosi na njegov, na njegov hifs, na njegov pouzdanost u prenošenju, pamćenju ili zapisivanju hadisa. O tome smo govorili do sada. Dobro. U poznatoj ono knjizi, ovaj, odnosno u metnu, isto od Mustela hadisa Bejkonije, je došlo kullu ma an rutbetil husni kasur, fe huwa daif, fe huwa aksamu kuthur. U, uglavnom to je u stihu rečeno. Kaže sve ono što od stepena dobrog hadisa kasur je manji od njega, kaže fehuva daif, to je slab, vahuva aqsamu kuthur, to je slab hadis, a kaže njih je mnogo, mnogo, mnogo vrsta. <clears throat> Kakve su to vrste slabog hadisa? Ima više podjela, neki učenjaci ili na ovu vrstu, neki na ovu vrstu. Recimo, skupina učenjaka kaže, uh, hadisi se uopćeno dijeli na sahih, na hasan, na daif i na meudu. Znači, sahih vjerodosovan, hasan dobar, daif slab, meudu krivotvoren, izmišljen, lažan. <clears throat> Druga skupina učenjaka kaže ne. Kaže, hadis se dijeli na sahih, na hasan i na daif. Na vjerodostojan, dobar i daif slab, a kaže pod slab potpada sve ono ostalo. Koje je ostalo? <clears throat> pod slab hadis potpada <clears throat> eh, daif, slab, znači lagani slabosti. Daif džida jako slab. Vahi uh, vahi to je, uh, ja ne znam kako ga prevodio na našem jeziku, ja ne znam imao tamo ko je prevodio, na koji način prevodi. I teško je to provesti. Najbolje na arapsko da ostane. Znači, još slabiji od jako slabog. A onda imamo stepen ispod toga, a to je munker. Munker je, ovaj, kod nas, tako, ko, ko spominje taj adres, ga kao jako slabo stvari, to je jako, jako, jako slabo. To je najbliži onom izmišljenom. A peta, peta vrsta slabog hadisa je mevdu, izmišljeni hadis. Znači, otprilike neki pet vrsta se može spomenuti. Znači, daif, daif džida, jako slab, lahi, znači, e, slabi od jako slabog, munker, jako, jako, jako slab i mevdu, znači, on bi bio izmišljen hadis. Unutar, znači, slabog hadisa imamo pet vrsta. <clears throat> Ovo, ova podjela, je jako bitna podjela i razumijevanje ove podjele i e, razlozi slabosti hadisa su jako bitna i zbog čega? Zbog toga kada dođemo u situaciju kada se neki hadis može dignuti nas zbog svoje slabosti više rivajeta, dignuti na stepen dobrog privatljivog hadisa. I tu se lomi koplja. I zbog toga je bitno, znači, koje vrste slabih hadisa apsolutno ne možeš ubrojati u igru da može poduprijeti neki da može poduprijeti neki vjerodostojan da može poduprijeti neke druge rivate da zignu na stepen dobrog ili vjerodostojnog a koji ne mogu a to ćemo doći poglavlje posebno išala <clears throat> kao što smo imali poglavlje a, a, prije takozvano sjećam se silsiletu zeheb zlatni lanci prenosilaca uh, rivajeta, znati zlatni lanci rivajete hadisa. Uh, pa smo spominjali onaj poznati kad smo govorili, znači, An Malik, An Nafi, An Ibn Omer, onaj zlatni lanas prenosilaca, koji su prihvatili velika skupina učenjaka. <clears throat> imamo i drugi zlatni lance, spominjali smo i, tako neki učenjaci spominjali, kaže, imamo i obrnuto tome. Kaže, Euhal Esanid, znači, naj, najlošiji senedi, najlošiji senedi u hadisima. Pa su neki učenjaci time bavili, pisali o toj temi. pa je recimo Hakim na Isaburi spominju nabeo skupinu tih lanaca, lanaca slabih hadisa, kako kažemo lanac, znači ti, oni postoji u knjigama hadijskim, to je pojenta, u hadijskim zbirkama postoje ti lanci, pa su i znaju na osnovu slabosti tih uh, uh, ravija unutar uh, i e, što se uh, uh, uslove naravno da se često ponavljaju ti hadisi koji se prenosi u, u tom lancu prenosi prenoslaca. Da dođu na stepen toga da kažemo da je to lanac, da je to znači najlošiji lanac prenosilaca hadisa. Tako da oni izdvajaju ovaj, izdvajaju, znači koji su lanci uh, prenoslaca jako slabi znači obrnuto ono silsletu zeheb, zlat lanac prenosilaca ovo bi ispalo onaj, ne znam, ako nešto zlatno suprotno zlatno, šta bi bilo nešto Najhrđavi lanac prenosilaca. Uh, ili nešto slično tome. A onda sad ovdje dolazi problem. Znači, uh, e, zavis kaže od kojeg sahaba se prenosi. Ako je od Ebu Bekra, pa to je taj, taj lanac. Ako je od Ibn Abasa, pa to je taj lanac i tako dalje. Mada ovo je, nema neke fajde. Recimo, od Ibn Abasa je poznati uh, uh, najslabiji lanac prenosilaca Abdullah Ibn Abasa, radi radijela Hanhumaja, kaže, kaže, an suddi sagir, a to je Muhammed Ibn Marwan, an kelbi, an ebi salih, an Ibn Abbas znači prije Ibn Abbas imao trojicu. Prvi je takozvani Suddi Sagir. Zašto kada je Suddi Sagir? Zato imamo Suddija Kebira. Suddi Kebir je ko? Suddi Kebir je onaj što ga čije se spominju u tefsiru ajeta. Kažu, Suddija se prenosi to i to. Suddija Tabina prenosi se to i to. Bio mu Fesir, poznati, veliki mu Fesir. Jel, poznati mu Fesira, čiji je tefsir, tefsir prihvaćen od Tabina. Pa se razlika između ovog ravije koji je jako slab od tog mufesira. Zato ga nazivaju sudik sagir. Sudik sagir, sagir u čemu je? Mlađi od njega. Mlađi znači živio poslije njega. Znači, kao sigar u sva njemu ime kao Mohamed Mervan. Kelbi, dovoljno mu ime. Ebi Salih, a onda Ibn Abasa. Kaže Ibn Hađer za ovaj lanas, kaže Hadi silsile tul kedib. La silsutu zeb, kaže ovo, ovo silsila lažnog hadisa. Znači, ako bih htio da sasviš e, silsilu lažnog hadisa, lanas lažnog hadisa, kaže ovo je najbolji primjer. Najbolji primjer silsile lažnog hadisa. <clears throat> Dobro, da se ne zamaramo time, ovo nema neke posljednje fojde, ja sam spominjao da, da je Bubekra koji je lanac, koji se prenosi i tako dalje, onaj, e, nema to neke fajde ni koristi za razliku od, od silsile zeheb. <clears throat> primjer recimo ovakvog jednog hadisa je hadis koji bilježi Tirmizi u svome džamiju u kojim je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men eta ha idan au imra'atan fi duburiha au kahine faqad kafara bi zila muhammed kaže ko priđe ženi u stanju hajza ili uh, uh, ženi fi duburiha u njenu stražnicu eu kahinen ili ko ode kod kahina proroka faqad kafara bima unzila ala muhammed učinio kufr na ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem znači bilješ ga Tirmizi u svom džamiju i kaže nakon tog hadisa kaže la narifu hadal hadis illa min hadisi uh, uh, hakim Esrem, ne znamo, kaže ovaj hadis, osim u rivajetu od Hakima el Ethrema, an ebi temim džuhejmi, an ebi hurejra. To je taj lanac prenosilaca. Nije poznat ovaj hadis osim u ovom lancu prenosilaca. A onda kaže, thuma kaže, kaže, wa da'afahu Muhammed, wada, pardon, wa da'afe Muhammed hadil hadis min qibeli isnadihi. A kaže, Muhammed je ocjenio ovaj hadis slabim, uh, sa strane naravno Seneda. Ko je Muhammed? Muhammed je u stvari Buhari. Muhammed ibn Ismail Buharija. Često znači, bi Tirmizi u svome, znači u, u, u svojoj zbirci eh, za one hadise koje on zna da je Muhammed ibn Ismail, da je Buharija ocijenio eh, slabim ili vredostojnim i tako dalje, spomenuo bi u svome džamiju, a normalno koji nisu od hadisa koji su u, dva, u, u Buhariji i zbog toga fajda, velika fajda to što spominje Tirmizi u svom, u svom džami što prenosi od Buharije. Uglavnom, šta je pojenta ovdje ovog hadisa? Znači, ovaj hadis, <clears throat> on je slab sa strani, u Senedu, znači sa strani Hakima Lethrema, eh, koga su mu hadisi ocijenili da je, da je slab. Kao što prenosi Ibn Hajar u knjizi Takribu Tahdib, kaže Fihi Lin, spomenut ćemo to si te, te izraze, fraze za kojima se uh, sa kojima se ocjenjuje ravija i nivo te slabosti tog ravija. Kaže, u njemu ima lina slabosti u tom raviji. A inače, e, zadnja, najpoznatija knjiga koja, na koju se uglavnom vraćaju muhadisi po pitanju e, ocjenije biografije ravija, odnosno pouzanosti ravija, je Takribu Tehdib koju radio pri, pričat ćemo odnog kad dođu te knjige o biografijama Ravija koji radi Ibn Hajar, E, znači od jedne knjige pa je skraćena verzija od nje skraćena verzija skraćena verzija pa još znači rezime skraćen skraćen skraćene verzije ovaj spomenućemo to inshallah kad dođe uglavnom ovaj <clears throat> ovo je primjer tog klasičnog hadisa u kojem znači u kojem imamo slabost ravi dolazi e, znači e, dolazi sa slabost mahana hadisa dolazi sa strane slabosti ravi dobro E sad se postavlja ovdje pita, ovdje, ovdje je jako zanimljiva mesela će nam sad doći, mada nećemo o njoj detaljno govoriti i a, e, time ćemo završiti a, e, predavanje današnje, a to je kakav je propis, propis navođenja prenošenja slabog hadisa. Na ovom mjestu govoru učenjaci o tome propis prenošenja slaboga hadisa. To je danas jako aktivno, jako bitna mesela. Danas je jako aktivno da danas, vi znate danas na internet, malo, malo neko nešto objavi neki hadis od kojeg suze teku. Slijepim sadržajem, zanimljivim, vakim, nakim, slično nekim hikajama iz mesnevije. Hadise, zanimljive, pogotovo žene to često voli da objavljaju, njima to duša se rastopi. A onda slomiš dok vidi nađeš da uopšte ima tog hadisa, imao ga ide u hadiskim zbirkama, jer ga nema. Iako ga ima, bude slab ili tako dalje. Jako rašio danas prenošenje hadisa, pisanje, objavljivanje hadisa, koji e, najbitnije da, da ti ono srce pogodi na prvu. Čim jedno pročitaš, divne te u srce, odmah ga objaviš. A u stvari radi se o tome, uglavnom su to većinom to budu slabi hadisi, jer vjerodostojan hadis obavezno stoji za njega. Buharija, muslim, ovo ono, zna se odakle, šta je, koga cijenio, to je vjerodostojan. A ove što se ne zna im trag, zbog toga što je teško dođe, onog i ne zna i se uglavnom se ne spominje. Ili se spominje neke tam knjige koji ne ti knjige teško naći da postoje, a kamoli hadis u tih knjigama. Ova, I to je jako rašireno. A govori o ovoj meseli. Da li je dozvoljeno širiti, prenositi ha, slabe hadise? Kad je dozvoljeno ili dozvoljeno? To govori ovo meselo. To je jako bitna mesela, čak ono o njom treba i pisati, čak predavanje održati. Jako bitna mesela jer je, jer je ovaj posle oko nje lagano razilaženje, odnosno potom pitna posle tri tri stava učenjaka. Oko prenošenja slabog hadisa postoje tri stava učenjaka. Nakon toga što su što su ovaj e, složni učenjaci da slabi e, pardon, da mevdu hadis, izmišljeni hadis lažni hadis, krivotvoreni hadis, nije dozvoljeno da se prenosi, osim da se pojasni njegova lažnost, krivotvorenost i da se ukaže. Znači, prenosi se sa ciljem da se ukaže na njegovu lažnost i krivotvorenost, mada mu značenje može biti nekad ispravno. Jer, jer to, na, to, na to značenje ukazuje drugi širijanski tekst. Ili dijelimično bude ispravno, tome slično. Znači, lažni hadis, složni slučenjaci da nije dozvoljeno da se prenosi i širi. Osim sa ciljem da se upozori na njega, da se pojasni njegova izmišljenost. Onda ostaje slabi hadis. Znači, sve ono, one kategorije smo mi dosta spominjali. Znači, govorimo o prenošenju kategorija koji, ono malo prično spominjali, znači, da je munker, da je vahi, da je daiv džida ili daiv. Ono što je iznad izmišljenog hadisa. E, po tom pitanju postoje tri stava učenjaka. Skupina učenjaka kaže nije dozvoljeno uopćeno da se, da se prenosi uh, slabi hadis. Ako je slab, nije, uh, nije dozvoljeno da se prenosi. <clears throat> Druga skupina kaže dozvoljeno je da se radi po njemu mutlakan, uopćeno da se radi po njemu, po slabom hadisu. Treći stav učenjaka kažu dozvoljeno je rad, e, prenositi i raditi. Ovdje je riječ i o prenošenju i rađenju po hadisu. Dozvoljeno da se prenosi i radi po slabom hadisu ako se ispune određeni šartovi. Koji su to šartovi? O tome ćemo sad spomenuti, ćemo te tri šartove kod onih koji to dozvoljavaju. <clears throat> Prije toga da napomenem da uh, učenjaci koji smatraju, znači u ovoj meseli kad su govorili, uh, većina učenjaka je na stavu da nije, e, da nije dozvoljeno da se prenose slabi hadisi u dvije oblasti. Slabi hadisi koji govori o akidetskim temama, njih nije dozvoljeno prenositi. Slabi hadisi koji govori o ahkamu i halala i harama, koji govori o fiskim propisima, znači ono što znamo o fiskim knjigama, hadijski, ovaj, fiskim knjigama mezepskim, uh, da tu nije dozvoljeno spominjati, na navoti, e, odnosno prenositi slabe hadise. A onda mi u praksi nalazimo obrnuto. Puno je hadisa koje se spominju u knjigama akidetskim, jako slabih hadisa, slabih hadisa. Puno je hadisa, pune su knjige, fikske knjige, pune su uh, slabih hadisa, pogotovo hanefijskom mezebu. To spomenu hadis, moraš slom da ga nađeš ovdje, da li mu i uopšte ima korijena ili dokazuju sa njim i ne spominje gdje ga, koga gdje naveo. Znači, ove dvije stvari spravi kao izuzetak. Znači, većina učenjaka kažu, oni koji kažu da, da je dozvoljeno prenositi hadis slabi, kažu nije dozvoljeno u akidi i u, u fiskim propisima, odnosno halala i harama. <clears throat> Nego u čemu je dozvoljeno? Kažu, dozvoljeno je u mevaizima, tergibu i terhibu. Znači, u hadis koji govori, u fedajli maja malo. Hadis koji govori o, ne, o, o, o vazu, odnosno posticanju nečega. Znači, tergib, terhib, posticanja dobra djela i odvraćanja od loših djela. Hadise koji govori o tome, ili kasas, priče neke, hadise koji spominje nekakve priče, nešto ko bi jak poučne, ovo ono. Znači, dozvoljno u tome da. I čak se prenosi da, da su od učenjaka koji su dozvolili da se e, da, da, da bude tog nekog tesahula, opuštenosti uh, u prenošenju slabih hadisa uh, mimo akide, mimo fiskih propisa, uh, to se prenosio Sufjana Theurija, Audurahmana Mehdija i uh, Ahmeda ibn Hanbela, da su on dozvoljavali. Znači, mimo akide i mimo šarijatskih propisa, odnosno halala i harama. <clears throat> S tim da su rekli, naznačili tu, da je ni, e, znači, da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno ti, e, u tim slabim hadisima reč rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kaže kala rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nego kaže treba reći ruvije belagana prenosi se prenosi se da je rekao zabilježeno je da je rekao nešto iz čega se razumije narodskom da bolje razumije nego na našem. Da se razumije da u tome da to da kaže la neđzin, da ne kažemo 100% da to rekao poslanik, zato što ima slabost u tim hadisima. Znači, hoće da kaže da su vodili računa i o tome, vodili su računa o tome da se znači, vodili su računa o tome da i čak od samo, od samo znači izrazu kako se prenosi taj hadis. Uglavnom, Znači, uh, ovo je jako duga tema. Znači, nije cilj da je ovdje da je riješimo, da dođemo do, da je absolviramo nego samo da znate da je to da ima veliko razilaženje oko čega oko toga znači da, da rad po prenošenju odnosno i rad po slabom hadisu znači da imaju ta tri stava učenjaka jedno uopćeno dozvoljava jedno uopćeno zabranjuju treći kaže dozvoljeno pod određenim šartovima koji su to šartovi kaže dozvoljeno da se prenosi samo kaže fedala ala mal znači u posticanju na dobra djela nije dozvoljeno u akidi i u fiskim propisima po džumhuru učenjaka po većini učenjaka Eh, a po, uh, dozvoljeno kaže kad se ispunju tri šarta. Koji je prvi šart? Prvi šart kaže uh, en je kune da afu gajru šarir, da slabost ne bude velika. Znači, to ispane samo na prva vrsta, da je slabost lagana, ne bude jako velika, da, da bude uh, daif, džidda, munker, vahi, tako dalje. Drugi šart kaže da je enderđu tahte, uh, tahte asl ma'mulim bihi, da taj hadis potpada pod, uh, pod neki šerijatski tekst ili drugi hadis po kojem se radi, znači po neko šerijatsko pravilo potpada ili neki drugi šerijatski tekst. Znači da to što se govori u hadisu ima osnova u drugim šerijatskim tekstovima. Treći šart, kaže Allahu taqad inda lamele bihi subutuhu ili subuta ajrihi. Kaže da, da osoba nije, nije ubijeđena kada radi po tom hadisu, da je on vjerodostojan niti da bude ubijeđena da ima nagradu za to. Znači, to sada tri šarta koji navodi učenjaci. Znači, da nije velika slabost, drugo da potpada pod neko, pod neko uh, šarijasko pravilo ili neki drugi šarijaski tekst, potvrđena ta tema o kojoj se govori u hadisu. I treće je da osoba nije ubijeđena da je to vjerodostojno, da je to vredosno, da je to rekao poslanicam, niti da je ubijeđena da, da ima nagradu što tako radi po tom hadisu. To neki učenjac dodaju. Prvi kažu samo da, da nije ubijeđen da je a drugi da nije ubijeđen i da ima nagradu. Uglavnom, ovaj, ovo je jako duga tema. Znači, naravno, ovaj šart nismo malo ovaj, prijeve govorili, znači, ovaj, osnovni uslov, znači, da, da je to dozvoljeno samo u fedale, ali mal, u, znači, u uh, hadisma koji govori o vrijednosti nekih dijela koji postiču na dobra djela ili odvraća od loših djela. A u drugim stvarima, halala i harama i okideskim stvarima, nije dozvoljno te hadise spominjati. <clears throat> To smo već spomenuli do sada. E, koje su knjige u kojima sakupljene ovi hadisi? Nema neki posebni knjiga, osim recimo knjige e, u kojima, u kojima se pojašnjava slabost određeni ravija, poput Kitabu Duafa od e, Ibn Hibana, ili Zehebija Mizanu ili Atidal. U tih knjigama se pojašnjava slabost ravija daifa, pa u njima su spomenuti hadisi, ili kitab, eh, knjiga od Ibn Dauda Merasil, eh, Merasil, odnosno Mursel hadisi, i kitabu Ilel od Arekutnija. To su neke klasične knjige u kojima se nalaze ovi hadisi. A onda, naravno, spominju učenjaci, mnogi kaže eh, sve hadijske zbirke koje ima mnogo hadi, slabih hadisa, poput, kaže, Musneda Firdausa od Ailemija, ili kaže uopćeno rečeno, svaka knjiga u kojoj nije ustavljeno da su u toj hadisi vjerodostojni. Svi eh, eh, hadijske zbirke mimo sahiha, u njima, znači ako ima slabih hadisa, moguće da ima ovakvih hadisa. A, posebno izdvojio eh, a, šeha Albanija u savremenu učenjaka poznat po svojoj knjizi Silsile Daifa, knjiga Silfen Alif, znači e, knjiga u kojem je sakupljen Daiv, slabi hadisi, u njima ima i slabi izmišljeni i slabi hadisa. I u njima, znači, e, u njima su spomenuti hadisi u koji, znači, koji mogu potpasti pod ove hadise, koji su slabi, a, a potpada pod ovu kategoriju onih koji e, dozvoljeno, nije dozvoljeno da se da se ovaj da se prenosi da se radi po njima. Šejh Albani inače bio na stavu da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno raditi po da nije dozvoljeno raditi po slabim hadisima. Sauze taj stav a nije bio na ovom stavu, oni koji dozvoljavaju džumu ručenjaka pod ova tri šarta. Glavno duga je tu tema, jela za najbolje ovaj, zbog raširenosti, zbog raširenosti ovaj, ovog belaja, zaista smo u belaju po pitanju ovih hadisa, ovaj, onaj sve koji je zabranjio uopćeno da se prenosi, da se radi po tim hadisima je bliže. Međutim, od imama Ahmeda se prenosi, jel, da mu je bilo draže, čak i u fiskim propisima, da bilo, kaže, draže mi je da radim po slabom hadisu, te poznam stav, čak i ostali učenjaka meziba, draže mi je da radim po slabom hadisu, koji nije jako slab, nego da radi po kijasu. Davao je prednost slabom hadisu odnosno na kijas, na analogiju. I to poznato i Ahmeda, tako unutar Hanbelijskog mezeba će naći mnoge mesele koje zasnovu na slabom hadisu. Zbog toga što imam Ahmed nije htio da radi po hijazu, da ovo je prednost slabom hadisu u odnosu, u odnosu na, eh, na hijaz analogiju. Dobro. I s smo završili. Znači, nije nam cilj da obradimo ovu temu, da kažemo, pa dobro, šta je sad ispravno, šta je šta je završna riječ po pitanju završna riječ po ovom pitanju da treba da treba pročitati, analizirati tekst koji detaljno obrađuje u temu argumente jedni drugi druge i skupine učenjaka ili, ili napraviti predavanje o toj temi. Subhanak Allahum evo bljamti, ja šedajem da da entes tako virkeve tu bolik. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam